Merhaba ben Güven Güzeldere. Ben Altu Güzeldere. 94.9 ee, frekansından yayın yapan Açık Radyo'dayız. Ee, program Programımız e, zamanlar değişirken e, Mahir Ilgaz, abim Güven ve ben ee, Bob Dylan'ın 50 yılı aşan e, zaman ve hayat sürecini e, takip ediyoruz ve müziklerini dinliyoruz bu arada. Ee, bundan önceki beş programımızda e, 1 Kasım gecesi başladık zamanlar değişirken. Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programını yapmaya bir kısmımızın bildiği gibi hepsinde Mahir Ilgaz da vardı. Evet ee, bugün yok. Bugün Altu ile ben e, ikimiziz. Çünkü e, iklim zirvesi için e, Ömer Madra ve e, Açık Radyo ekibinin birkaç diğer elemanı gibi Mahir de kendi işi e, itibariyle, kendi işi yüzünden e, Paris'e gitmiş durumda. E, aslında bir e, telefon bağlantısı gerçekleştireceğimizi düşünüyorduk. Fakat e, şu sırada bir toplantıda ee, önümüzdeki 50 dakika içinde çıkabilirse oradan Mahir o da sizlere bir merhaba diyecek. E, çıkamazsa gelecek hafta Mahir'in de katılımıyla az önce e, The Big Easy'de Varol'un elinde söylediği gibi 3 saatlik bir nehir program yapacağız. E, Mahir'in orada olacağını umuyoruz. E, Akif de orada olacak. Sarhoş Atlar zamanı The Big Easy zamanlar değişirken e, bir tema çerçevesinde 3 saatlik bir nehir program gerçekleştirecek. Ee, şimdi daha önceki programları dinleyenler hatırlayacaklardır. Ee, Dylan'ın çeşitli personalarını özetleyerek e, en son 1980'lerin sonuna kadar gelmiştik. E, son 25 yılı çünkü Dylan'ın en son e, stüdyo albümü 2015 senesinde bu sene çıktı Shadows in the Night. 2015 seneye kadar geleceğiz yani e, 25 senenin özeti var önümüzde. E, böylece özet programları sonlandırmış olacağız ve nehir programının ardından e, bir sonraki hafta e, tamamıyla başa sarıp kronolojik olarak e, detayıyla e, Dylan'ın ilham aldığı müzisyenleri ve Dylan'dan ilham alarak onu yorumlayan başka müzisyenleri de çalarak şarkıların hikayelerini anlatarak e, sırayla uzunca bir şekilde e, yolumuza yeniden e, en baştan başlamış olacağız. Evet, isterseniz ilk parçamızı dinleyerek başlayalım. İlk parçamız e, <clears throat> Dylan'ın 1989 tarihli O Mercy albümünden bir parça. Man in the Long Black Coat. over backwards from a hurricane breeze. Not a word, a goodbye, not even a note. She gone with a man in the long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked in to her eyes when she stopped him to ask if he wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. there's a sermon he gave. He said, Every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life. Some people say it is true sometimes. You can see it that way. But people don't live or die. People just float. She went with a man in a long black coat. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted Beat the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She gone with a man in a long black coat. Bob Dylan'dan dinledik. Man in the Long Black Coat. Ee, uzun siyah pardösülü adam. 1989'daki e, Oh Mercy albümünden e, çaldık bu parçayı. E, geçen haftaki programda e, Down in the Groove 1988'e kadar getirmiştik. E, o oh Mercy'nin ucunda durmuştuk. Bugün 1989'dan 2015'e kadar e, ki dönemde çıkmış olan 10 e, albüm üstünden geçeceğiz. Tabii her albümden bir parça çalmamıza imkan yok ama e, bu yılları temsil eden e, parçaları çalmaya çalışacağız. E, bu dönem içinde e, Dylan'ın kaydetmiş olduğu albümler O Mercy'nin ardından Under the Red Sky, Good As I Been To You, World Gone Wrong, Time Out of Mind, Love and Theft, Modern Times, Together Through Life, Christmas in the Heart, Tempest ve Shadows in the Night 2015'te e, yayınlanmış olan ve bizim aslında e, jingle'ımızda da e, bir parçasını duyduğunuz Shadows in the Night bu 2015 albümüyle e, Great American Songbook denilen e, işte Frank Sinatra falan gibi şarkıcıların meşhur ettiği şarkılara dönüş yaparak e, Bob Dylan e, tabii ki kariyerini noktalamıyor. Bir virgül koyarak şimdilik orada durmakta. Bu program e, süresince Dylan'ın başka albümlerinin de çıkacağına emin gibiyiz. Onları da zaman içinde ekleyeceğiz. E, başka ne personalar gösterecek e, bize e, bunu da göreceğiz. E, geçen haftaki Dylan personası e, Hacı Dylan şeklinde adlandırdığımız e, Hristiyanlığı e, kabul eden ve daha sonra da bayağı bir Hristiyanlık üstüne vaazlar vermeye kadar falan e, sahneden işi götüren Dylan personasıydı. Bugün e, bilge Dylan ardından yaşlı Dylan e, personasındayız. E, hem bilge hem yaşlı mı yoksa bazen bilge bazen yaşlı mı e, bunu herhalde zaman içinde tartışacağız. Bir de şöylece e, sözü bağlayayım. E, bugün kendisi olmasa da Mahir Ilgaz bu programın e, notlarını, şarkılarını, e, ön hazırlıklarını ta Paris'ten yaparak e, bize yolladı. Eksik olmasın. Dolayısıyla e, bu programda bizlerden de öte aslında kendisinin sesi burada olması da Mahir'in katkısı var. E, teşekkür ediyoruz Mahir'e. Evet, e, Dylan'ın hayatının e, son birkaç on yılının içindeyiz. Bu ilk altı daha doğrusu ilk programımız 1 e, Kasım'dı. Günün anlam ve önemi üzerine gitti. E, onu takip eden beş haftalık beş programda Dylan'ın hayatının dönemlerine ve bu dönemlerde edindiği personalara çok hızlı bir özet bakış yaparak günümüze kadar getirmek istiyoruz. O yüzden de aslında bir sürü albümden hiç parça çalmadan biraz işte böyle atlaya zıplaya ilerliyoruz. E, bilge yaşlı müzisyen dediğin güven e, aynı zamanda bilge yaşlı ve muhafazakar bilge. E, muhafazakar bilge nasıl bir şey bunu düşünmek lazım ama neyse. Para, para göz kısmını e, <laughs> atlıyorum şimdilik orada bir değişiklik olmadığı için gençlikten yaşlılığa o, o şey sabit eleman eleman diyelim ona. Ee, gerçekten de 90'lardan itibaren Dylan daha muhafazakar bir kimliğe bürünmeye başlıyor. Eski güzel günlere metiyeler düzüyor. Dünyanın geldiği e, hale e, ilişkin mutsuzluklarını belirtiyor. E, şey olarak ideoloji diyelim açısından böyle bir Dylan. Ama aynı zamanda e, müzisyen olarak da besteci olarak da e, kimi zaman oldukça başarılı işler yapan, övgü toplayan, kimi zaman bu olmamış de, de, denilen albümler yapan e, inişli çıkışlı bir dönem. E, demin çaldığımız parça da O Mercy albümünden 89 yılı ee, bu, bu albüm biraz Dylan'ın dönüş albümü diye yorumlanıyor ama o kadar çok gitmiş o kadar çok dönmüş ki o anlamda Dylan e, böyle bir kendi hayatında böyle bir fenomen de var. Ha yine gitti işte e, yine derken müthiş bir dönüş yaptı diye e, böyle bir şey var. İniş çıkışlar da var e, hayatında kendisinin. Ee, peki şimdi bir e, sonraki şarkıyı belki e, çalmanın zamanıdır. E, 1989'daki o Mercy e, albümünden 5 e, sene kadar ileri gidelim. E, ve e, önce şarkıyı dinleyelim daha sonra e, hakkında biraz bir şeyler konuşacağız. E, you Belong To Me. Müzik you belong to me. See the marketplace in old belong to me. I just wanted to tell you I love you and I miss you. Benden dinlediniz You Belong To Me. E, fakat son e, saniyelerde sesini duyduğunuz kişi Bob Dylan değil Woody Harrelson'dı. Çünkü 1994'te e, Quentin Tarantino'nun e, senaryosu üstüne e, Oliver Stone'un çekmiş olduğu Natural Born Killers e, isimli e, filmde yer alan parça. Woody Harrelson, Juliette Lewis, e, Robert Downey Jr. ve Tommy Lee Jones e, başroldeler. E, biz bu parçayı e, şöyle anons etmeliydik parça başlamadan. you Belong To Me, Good As I Been To You albümünden diyecektik. Deseydik Altu da şimdi şöyle diyecekti. Evet orada küçük bir fake var çünkü e, albüm için aslında bu parça kaydedilmiş fakat son dakikada Bob Dylan tarafından albümden çıkartılmış ve albümde yer alamamış. O yüzden de 1994 yılında e, Natural Born Killers için müzik toplanırken e, Dylan'dan bir parça istendiği zaman Dylan parçayı e, albümün soundtrack'ine vermiş. O yüzden de e, bu parçayı Dylan'ın bir stüdyo albümünde bulmak mümkün değil ee, ama Natural Born, Born Killers filminin soundtrack'i içinde bulunuyor. Peki bir sonraki e, albüm için altı kaç sene daha ileri gidiyoruz? E, Good As I Been To You 1992 e, yılında çıkmış bir albüm. E, ondan sonra e, Dylan 93'te World Gone Wrong'u yapıyor ve e, 4 yıllık bir ara giriyor, ara, e, zaman arası giriyor. E, 1997 Eylül'ünde de bir double albüm olan Time Out of Mind'i yapıyor. Ki genellikle dört yıllık ara vermez aslında Bob Dylan. Doğru bu albümden ve albümün aldığı e, eleştirilerden e, ve onu e, izleyen e, e, birkaç albümden e, isterseniz bir şarkı daha dinledikten sonra konuşalım. Şimdi Time Out of Mind'dan çalıyoruz. Dirt Road Blues. Müzik 1997 tarihli Time Out of Mind albümünden dinledik. Dirt Road Blues. Ee, bu albüm içinde yeniden bir geri dönüş albümü nitelenmesi, nitelemesi kullanılıyor ama e, inanın biz de bunu söylerken biraz sıkılıyoruz. E, muhtemelen kronolojik olarak çalarken e, bu sözü bizden pek çok defa duyacaksınız bu terimi. Çünkü e, Dylan için sürekli olarak e, bu terim kullanılıyor. Dylan gitti, Dylan döndü diye. E, e, böyle bir şey var, durum var. E, bu albümün e, şeyini de, e, prodüktörlüğünü de Dylan'ın eski bir arkadaşı e, üstlenmiş durumda. E, Daniel Lenoir adı. Ee, böyle bir Dylan'ın bir nevi e, geçiş albümü diyebiliriz. 1997 ee, demiştik Time Out of Mind e, albümünün e, yayın tarihi için 4 senelik bir sessizliğin ardından yani albüm çıkarma konusunda sessizliğin ardından 2001'de Love and Theft e, Aşk ve Hırsızlık albümünü çıkartıyor e, Dylan. E, farklı janralarda şarkılar e, içeren bir albüm. E, içinde blues da var, country de var. E, diğer albümlerden son yıllarında çıkarttığı daha iyi e, eleştiriler alıyor. İlk beşe kadar çıkıyor e, sıralarda. E, fakat küçük bir skandala da e, adı karışıyor. Albümün aslında Dylan'ın çok yabancısı olduğu bir durum belki sayılmaz ama bu sefer e, uluslararası çapta e, bir skandal. E, Dylan'ın kullandığı sözlerden bir kısmının e, Japon yazar Junichi Saga'nın e, bir kitabı olan bir Yakuza'nın itirafları e, dan e, alındığı ama e, bunun gerekli şekilde e, atfedilmediği, atıfta bulunulmadığı ortaya çıkıyor. E, kendisine sorulduğu zaman Junichi Saga e, nazik bir şekilde e, ben aslında bunu duyduğuma e, çok memnun oldum. Selam söyleyin Dylan'a bana iltifat etmiş diyor ama e, gerçekten bu dediğini mi kastediyor yoksa e, yalnızca bir e, nezaketten dolayı mı e, böyle şeyler söylüyor orası belirsiz. Bu konuya daha e, uzun detaylı bir şekilde gireceğiz. Aslında buna benzer Dylan'ın başına gelmiş başka okazyonlardan da bahsedeceğiz. Daha detaylı şekilde bu şarkılardan konuşurken. E, fakat belki e, şimdi lamenteften bir e, parça dinleyebiliriz. İçinde hem country hem blues var demiştik. Bu çalacağımız parçayı da e, Dylan Charlie Patton'a e, adamış. Charlie Patton e, Mississippi e, deltası bluesu diye e, bilinen e, müzik tarzının belki işte en önemli ismi, babası, kurucusu olarak düşünülüyor. E, bu delta e, denilen alan e, işte Mississippi'yi, e, Tennessee'yi, Alabama'yı, e, Mississippi'nin nehrinin etrafında kalan e, alanlar bu eyaletleri kapsayan e, verimli yeşil alanlar. E, The Big Easy'de dinlediğiniz New Orleans müziklerinin e, de e, çıkış noktalarından bir tanesi. E, Charlie Patton'ın ne zaman doğduğu belli değil. tek bir tane kendisine ait olduğu düşünülen fotoğraf var. 1934'te olduğu, öldüğü pardon biliniyor. fakat bütün e, Mississippi tarzı blues söyleyen müzisyenler üstünde çok önemli etkiler yaratıyor bırakmış bir müzisyen. E, Dylan da e, bir istisna değil. E, bu şarkıyı kendisine adamış. Love and Theft albümünden dinliyoruz. High Water. the gold and silver I've been storing away. Picture Turner looking east and west from the dark room of his mind. He made to Kansas City, 12th Street and Vine. Nothing standing there. I want I wanna rise rising, the shacks are sliding down. Folks lose their possessions, the folks are leaving town. Bertha Mason shook it, broke it, then she hung it on the wall. Say you're dancing with whom they tell you to, or you don't dance at all. It's tough out there. I want her everywhere. I got a craving love for blazing speed, got a hopped up Mustang Ford jump into the wagon, love, throw your panties overboard. I can write you poems, make a strong man lose his mind. I'm no pig without a wig. I hope you treat me kind. Things are breaking up out there. High water everywhere. High water rising six inches above my head. Coffins dropping in the street like balloons made out of lead. What I poured into Vicksburg, don't know what I'm gonna do. Don't reach after me, she said. Can't you see I'm drowning too? It's rough out there. wanna everywhere. Well, George Lewis told the Englishman, the Italian, and the Jew. You can't open up your mind, boys, to every conceivable point of view. They got Charles Darwin trapped out there on Highway 5. Judge says to the high sheriff, I want him dead or alive. Either one, I don't care. High water everywhere. Well, the cuckoo is a pretty bird. She warbles as she flies. I'm preaching the word of God, I'm putting out your eyes. I asked Fat Nancy for something to eat, she said, take it off the shelf. As great as you are, man, you'll never be greater than yourself. I told her I didn't really care. I want her everywhere. I'm getting up in the morning, I believe I've dust my broom. Keeping away from the women I giving them lots of room. Thunder rolling over Clarksdale, everything looking blue. I just can't be happy, love, unless you're happy too. It's bad. High Water, Bob Dylan'dan dinledik. 2001 Love and Theft albümünden e, Mississippi Delta Blues müzisyeni Charlie Patton'a adanmış e, bir e, şarkıydı. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Programı e, genellikle e, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri ve İstanbul'dan eş zamanlı olarak yapıyoruz. Bugün fakat e, yalnızca İstanbul'dan yapmaktayız. E, Mahir Ilgaz, e, kardeşim Altu Güzeldere ve ben Güzel, Güven Güzeldere programı birlikte yapıyoruz. E, programla ilgili duyurularımızı Twitter sayfamızda bulmanız mümkün. Dylan alt tire açık radyo e, ya da zamanlar değişirken etiketleriyle e, eski program kayıtlarını ve programla ilgili özetleri, başka e, güzel materyalleri e, Mahir'in elinden çıkma, e, Mahirce yazılmış e, metinleri de Tumblr sayfasında zamanlar değişirken .tumblr.com e, adresinde bulmanız mümkün. Evet, e, buradan sevgili Mahir'e bir selam yolluyor olalım. Çünkü programımızın zamanının yarısını aştık. Henüz Mahir bağlanamadı. E, bildiğiniz gibi şu anda Paris'te yapılmakta olan iklim zirvesinde e, aslında dünya için çok önemli bir şey yapıyor. Umarım olabildiğince iyi haberlerle döner diyelim. Çünkü aslında bir, bir bakıma bu, bu yaptığımız programdan çok daha önemli bir iş oluyor orada şu anda. Evet yani Taşra'da e, fedakarca çalışıyor olmasını da ayrıca tabii ki takdir ediyoruz. Ediyoruz. Evet e, deminki parçamız e, Laventef'ten gelmişti. E, 2001 yılı albümü Bob Dylan'ın. E, Bob Dylan'ın bir sonraki stüdyo albümü 2006'da çıkıyor. Bir yine arada 5 yıllık e, Dylan standartlarına göre uzun sayılabilecek bir e, süre var. Albümün adı Modern Times. Modern Times aslında e, tabii ki Charlie Chaplin'in 1936 yapımı e, çok meşhur, e, şahane, güzel e, filmine bir atıf. E, ama Modern Times adıyla yayınlanmış en az bir albüm daha var. E, Al Stewart'ın 1975 albümü Modern Times benim çok çok sevdiğim bir albümdür. Gençliğinde dinle dinle dinle senin sayende ben de bir bin defa falan dinlemişimdir herhalde yani altı. İşte demek ki ben iki bin dinlerken bir yarısına maruz kalmışsın. Ee, ama tabii ki öyle bu, bu ismi başkası kullanmış ben kullanmayayım falan bunlar e, Bob Dylan'a şey yapmaz iş, işlemeyen işlerdir. Dolayısıyla Bob Dylan 2006'da yaptığı e, albümüne, stüdyo albümüne e, bu ismi koymuş. Ee, bu albümde de aslında bir takım e, alıntı, intihal iddiaları ve sıkıntıları var. Bu albümün prodüktörlüğünü Dylan'ın kendisi yapıyor. Jack Frost takma adıyla. Ve e, albüm aslında iki Grammy kazanıyor. E, eleştirmenlerce de Blonde and Blonde ve Blood on the Tracks gibi klasik Bob Dylan albümlerinin yanında sayılıyor, oraya yerleştiriliyor. Ee, ama albümdeki hem sözlerde hem melodilerde e, bolca geri dönüşüm, recycle ve yeniden kullanma var. E, bunlarla ilgili de e, Bob Dylan'ın 2004'te Los Angeles Times'a verdiği bir mülakat var. Orada diyor ki benim bir melodist olmadığımı anlamak zorundasınız. Benim şarkılarım eski protestan ilahilerine benzeyebilir. Carter Family parçalarına benzeyebilir, eski blues parçalarına benzeyebilir veya onlara dayanır. Ee, ve hani bu, bu, bu bir realitedir. Bu, bunu kabul ederek bu, bu işe girmeniz lazım. Bu bir ön kabul olmalıdır der. Ee, şöyle aslında bir bakıma e, haklı olduğu bir taraf da var. Ee, bir, bir yarım yüzyıl geri gittiğimiz zaman yani aslında Bob Dylan'ın e, Bob Dylan olmaya doğru yöneldiği yıllara baktığımız zaman o zamanlar e, daha geleneksel bir düzlemde yer alan e, hele de e, blues, folk gibi e, içinde müzisyenlerin birbirlerinin e, şarkılarını söylemesi, e, birbirlerinden alıntılar yapması e, aslında e, son derece olağan karşılanan bir şeydir. Tahminen fikri mülkiyet hukukunun da e, bu kadar ilerlemediği ve insanların tabii ki bu işin bir para boyutu da var. Çünkü aynı zamanda sizin eseriniz eşittir sizin geliriniz. O yüzden insanların bu işe bu kadar hassas olmadığı dönemlerde Bob Dylan Bob Dylan olduğundan belki bir e, bu konuda biraz e, rahat e, davranmayı sever. Birkaç hafta önceki programda Woody Guthrie'nin birkaç bin e, bestesi olduğunu söylemiştim. E, Mahir de demişti ki birkaç bin ya da belki de sıfır çünkü Woody Guthrie başkalarının şarkılarını da söyler. O şarkılardan alıntı yapar, onları değiştirir ve bu o dönemde 1930'larda 40'larda e, ayıp sayılan bir şey de değildir. E, hareket tarzı da değildir. E, dolayısıyla belki hani işin gerçeği nerede? Gerçeği ikisinin ortasında bir yerde. Belki olaya öyle bakmamız lazım. E, şimdi isterseniz bahsine ettiğimiz parçayı dinleyelim. 2006 albümü Modern Times'dan geliyor. When the Deal Goes Down. the still of the night in the world's ancient light where wisdom grows up in strife my bewildered brain toils in vain through the darkness on the pathways of life each invisible prayer is like a cloud in the air. Tomorrow keeps turning around. We live and we die. We know not why, but I'll be with you when the deal goes down. We eat and we drink, we feel and we think. Far down the street we stray. I laugh and I cry and I'm haunted by things I never meant. or wish to say. The midnight rain follows the train. We all wear the same thorny crown. Soul to soul, our shadows roll, and I'll be with you when the dew goes down. sleep, feel the glow. We learn to live, and then we forgive, or the road we're bound to go. More frailer than the flowers, these precious hours that keep us so tightly bound. You come to my eyes like a vision from the skies, and I'll be with you when the deal goes down. winding stream. I heard the deafening noise. I felt transient joys. I know they're not what they seem. In this earthly domain, full of disappointment and pain, you'll never see me frown. I owe my heart to you, and that's saying it true. And I'll be with you when the deal goes down. Bob Dylan'dan dinledik. 2006 albümü Modern Times'dan geldi. When the Deal Goes Down. Ee, yavaş ritimli bir e, hatta yavaş vals ritimli bir country parçası diyebiliriz. Modern Times 2006'da yayınlanmıştı. Bunun üç sene arkasından e, iki albüm peş peşe geliyor. Bir tanesi Together Through Life, e, diğeri de Christmas in the Heart. Christmas in the Heart tabii tahmin edeceğiniz gibi e, Noel'e az bir zaman kala e, Noel satışları e, için piyasaya sürülen bir albüm ve klasik e, Amerika'da özellikle bu içinde bulunduğumuz ayda sürekli e, insanı bezdirecek kadar e, çalınan, dinlenen e, e, Noel şarkılarından oluşuyor. Bob Dylan bunları bir de ben söyleyeyim plan demiş. İşte Starbucks'ta falan satılsın e, paralar gelsin diye. Şimdi yine Bob Dylan hakkında kötü bir şey söylemiş olduk ama yani böyle sayın dinleyiciler gerçek böyle. Ne biz, bizde biz Noel zamanı bir Noel programı yapabiliriz ya da yapmayabiliriz. Evet öyle bir düşünce de var. Şimdi tabii Dylan e, kendisini böyle ileri geri e, sözlerle eleştiriyoruz. Başkaları da eleştiriyor. Onun da buna karşı çeşitli cevapları oluyor. 2012 senesinde mesela Rolling Stone dergisine bir söyleşi veriyor ve orada diyor ki e, bu insanlar bana e, bir zamanlar tarihteki en nefret edilen ismi e, Yehuda ismini takmaya çalışanlarla aynı tipler. E, hatırlayacaksınız bundan bahsetmiştik. İlk elektrikli gitara geçtiği zamanlarda e, seyircilerden birisi ayağa kalkıp e, Judas diye bağırıyordu e, Dylan'a. Yehuda yani İsa'nın 12 havarisinden İsa'ya ihanet etmiş olan havarisinin ismi. Şöyle devam ediyor Dylan. Peki niçin? E, sadece elektro gitar çaldığım için bu adi heriflerin topunun cehenneme kadar yolu var. Şimdi bu adi heriflerin topunun cehenneme kadar yolu var e, nazik bir şekilde e, Mahir böyle çevirmiş. Aslında e, İngilizce e, çok daha e, müstehcen e, sözcükler kullanarak söylüyor Dylan. Fakat Ritük e, İngilizce e, ya da bakıyor mu filan radyomuzun başı belaya girmesin diye bunu şimdilik atlıyoruz. Bakmıyorsa ama ben bunu kontrol edeceğim. Ne dediğini orijinal İngilizcesiyle sizle ileride e, bu şarkıya geldiğimizde paylaşırız. Diyor ki Dylan sonuçta lafı toparlarken ben kendi sanat formum için çalışıyorum. Bu bu kadar basit. Adına şarkı yazımı denir. Melodi ve ritimle ilgili bir şeydir. Bundan sonrasında her şeye eyvallah her şeyi kendin yaparsın. Bunu hepimiz yaparız. E, işte noktayı böylece koyuyor. E, ee, 2012'de verdiği bu e, mülakatla aynı sene çıkmış e, bir albümü var. Tempest arkasından da 2015'te 3 sene sonra Shadows in the Night çıkacak. Ee, e, programın son 12 11 12 dakikasındayız. saatler 9.47 İstanbul'da. E, Tempest'ten bir şarkı arkasından da Shadows, Night, Shadows in the Night'ten e, bir parça çalacağız. E, Tempest 2012'de çıkmıştı. Dediğim gibi e, şimdi dinleyeceğiniz, birazdan dinleyeceğiniz parçanın adı The Duquesne Whistle. Duquesne düdüğü. E, Amerika'da birkaç Duquesne isimli yer var fakat bizim anladığımız kadarıyla Pennsylvania'daki Duquesne'den bahsediyor e, Dylan e, Duquesne Üniversitesi diye bir üniversite var. O da Pensilvanya'daki Duquesne'de ve e, buradan bir tren geçiyor. E, Pensilvanya bir e, kömür kömürcüler eyaleti, e, kömür taşıyan trenler e, kuzeye doğru devam ettiğinde Chicago'ya gidiyorlar. E, güneye indiklerinde Memphis'e kadar iniyorlar. Ee, bu şarkının sözlerinde de bu trenin e, düdüğünden bahsediyor Dylan. Belki ilginç olan bir şey ama e, henüz bundan birkaç sene önce e, tatlı bir sesle Christmas şarkıları, e, Noel şarkıları söyleyen Dylan'ın bu e, albümde mesela bu dinleyeceğiniz Duquesne Whistle e, e, parçasında e, neredeyse Tom Waits vari bir çatlak sesle e, son derece e, country e, tarzına dönmüş e, bambaşka bir e, telden çalıyor olması belki Dylan'ı e, en e, büyük yapan şey de sanatçı olarak e, bir yandan hepimizi zaman zaman kızdıran tarafı da olsa işte böyle bir personadan öbürüne e, göz açıp kapayana kadar bizim haberimiz bile olmadan geçivermiş olması. Şimdi Tempest'ten dinliyoruz The Duquesne Whistle. time Duquesne whistle blowing. Blowing locks gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a final Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing blowing she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. you hear that Duquesne whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing. Look like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord, like it's gonna blow my blues away. You rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she's blowing right on time. şimdi Tamam. Ee, Dylan'ın 2012 yılında yayınlanmış e, Tempest albümünden dinledik. E, bu arada da e, program arkadaşımız e, Mahir Ilgaz e, telefonla nihayet bağlanmış durumda. Evet, hattaki cüzeti Paris'ten doğru geliyor galiba. Mahir merhaba. Merhabalar. Ee, kusura bakmayın kaçırdım programın büyük kısmını. Rica ederiz. Senin yaptığın e, ön çalışma ve hazırlıkları biz e, sanki kendimizin yaptığı çalışmalarmış gibi e, anlattık yani gece boyunca. E, biz bir bütünüz zaten. e, nasıl orada durumlar? E, burada durumlar e, karışık aslında öyle söyleyelim. E, yani daha iklim görüşmeleri e, hala devam ediyor. Artık ikinci haftaya geçiliyor. İşin politik kısmına geçiliyor. E, teknik odatlar çalışmalarını bitirdi. E, ama e, onun dışında tabii hani sivil toplum açısından e, epey ciddi sıkıntılar var bu e, geçen ay olanları da hesaba katıldığında ama devam ediyor. E, daha bitmiş bir şey yok. Tamam biz bunların herhalde daha raporlarını, hikayelerini dinliyor olacağız. E, şimdi Akif'in programına sarkmamak için e, son şarkıya geldik. Aslında e, 2015'e kadar getirebildik durumu. Sahiden özet programları bitiriyoruz. Evet Harika. Bilge Dylan, Yaşlı Dylan e, temasıyla e, Shadows in the Night albümünden bir parça çalarak birazdan kapayacağız. E, Mahir belki e, şarkıyı sen anons edersin ama ben daha önce Teknik Masa'da Selahattin Çolak'a e, teşekkür etmek istiyorum. Program destekçimiz Serap Züvin'e de teşekkür etmek istiyorum. Bize ayrıca e, program yoldaşlığı yapan e, Akif Burakatlara ve Varol Ünel'e e, ayrıca teşekkür ee, işte yememiz içmemiz konusunda da ellerinden e, hiçbir e, misafirperverliğin e, hiçbir eksiği olmayacak şekilde e, bizi ağırladıkları için e, Varol'a özellikle yeniden teşekkür ediyoruz. <laughs> Twitter sayfamız e, Dylan Altıra Açık Radyo, e, Tumblr'daki eski program kayıtlarımız e, zamanlar değişirken.tumblr.com e, Mahir sen de haftaya olacaksın ve nehir programı yapacağız diye anonsu da e, yaptık. E, yeme içme kısmında haftaya, o zaman e, göreceksin. E, ben yine ben yine Paris'te olacağım maalesef. Ha ee, pazar e, Paris'tesin. Ancak e, nehir programı e, telefonla bağlanabileceğim. E, onu ayarlayabildik bu hafta artık. Topla görüşmeler devam ettiği için e, biraz program karıştı ama haftaya bağlanabileceğim. Tamam. E, peki ee, bu Shadows'un... şey söyleyeyim. Ha. Shadows in the Night'tan hangi parçayı seçtiniz? Çünkü ben en son e, yayından önce önerdiğim parçamı başka bir parçama emin olamadım. E, e, onda Selahattin'le bir türlü aramızda belirleyemedik şeydi e, telefonda. O yüzden size bir sorayım. Şimdi bizim Jingle'da e, iki parçayı Ömer Şahin bence çok dahiyane bir şekilde birleştirmişti. Autumn Leaves ile I'm a Fool to Want You. Autumn Leaves'i <laughs> çalalım diye düşünüyorduk. Autumn Leaves diye düşünüyordunuz evet. değil mi? Tamam o zaman e, ben de onu önermiştim zaten. E, Autumn Leaves epey de güzel bir yorum olmuş Dylan'dan. E, Shadows in the Night'tan dinleyelim şimdi. E, ben açıkçası çok heyecanlıyım özet programlarının sonuna geldiğimiz için. Çünkü e, bundan sonra işin yekününe gireceğiz ve e, dört gözle e, bekliyorum açıkçası bu dönemi. E, inşallah e, gayet keyifli programlar yapacağız. Evet, 2079'a kadar. 2079 yoluna böylece çıkmış olacağız. Ee, Aynen öyle. Peki bu program e, bu e, saatten e, Autumn Leaves'le o halde çıkıyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. İyi geceler, hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.